Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i ono jača ispravi se na svojoj stablici izazivajući divljenje sijača Da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima svojim. Molim dragog Boga da nas počasti da budemo od onih koji su na blagodatima njegovim zahvalni i koji nastoje da i druge ljude podsjete na sve ono što nam dragi stvoritelj daje iz milosti svoje. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji Božiji poslanik. Volim stvrtelja da nam ovo svjedočanstvo sačuva i da u trenutku kada nam ono najviše bude trebalo, da ga budemo u stanju izgovoriti, da ga budemo u stanju preko svojih jezika prenijeti. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Evo sada i u mjesecu rođenja Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Mjesecu kada, hvala gospodaru, podsjećamo se na dan kada je rođen posljednji Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Uvijek je pravilo da se dar cijeni prema dvije stvari. Prvo, od koga dolazi, a drugo koliko ti vrijedi. Nema većega dara čovječanstvu od Muhameda sallallahu A onaj ko nam je darivao Muhameda sallallahu alaihi wa sallam je stvrtelj. Tako da oba ova aspekta i od koga nam je dar i koliko je vrijedan dar Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao ličnost je u sebi spojio. I zbog toga u njegovome mjesecu je posebno bitno da budemo svjesni blagodati koju nam je Allah dao, što nam je dao svoga milenika da nas vodi. Mi u njega gledamo, mi njega slijedimo, mi nastojimo svoje živote, svoje djelovanje, sve svoje aktivnosti uskladiti sa onim čemu nas je Rasulullah s.a.v. nauči. I vi znate da često kažem, a evo opet ponavljam, svaka vrata svaka vrata u razumijevanju islama, mimo vrata kroz koja nas je Resulullah sallallahu alaihi uveo, svaka vrata razumijevanja islama mimo tih vrata, mimo učenja Resulullaha, mimo odgoja koji je on duboko usadio u svoje plemente ashave, svaka vrata su zatvorena. I zato se družimo sa njegovim hadisma i zato Allaha molimo da budemo od onih koji, bez obzira na brojnost ili malobrojnost, da budemo od onih koji razumiju život, Život ima svoje suštinske odrednice. Prije nego što se sjetimo Fatihom imama Buhari je upravo ta jedna suštinska životna odrednica, a to je da je život na ovome svijetu prolazan. Mi je ovdje u tabačkom, nije nas puno. Nedavno smo Ahbaba jednoga pres... Kako se sultane zove? zvao što je preselio? Said. Said je preselio. Prije Ovaj, prije od 96. i 7. godine još jedan Aba Moamer Gibanca obolio teško od šećera isto je preseli Jedan Sabahudin koji isto ovdje u Tabački dolazio, naš vršnjak, znači sad sve ispod 30 godina. U svojim 18., 19., 20., 30. godinama Evo, nedavno je na Ahiret prije par dana preselila jedna djevojka koja je zaista često dolazila u tabački i družila se i sa sestrama i nastojala prenijeti od onoga što je Allah da to je ova Medina. Medina Jusići. Ona je u 34. godini svoga života presala na Draga braćo i poštovane sestre, ne možete da se ne sjetite hadisa Rasulullah sallallahu sallam kada je u 33. godini preselio na Ahiret Saad ibn Muaz. Kada je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao zatrijeso se Allahov prijestu zbog njegove smrti. Zašto? Zato što je on sa 33 godine živio je samo nekoliko godina u islamu. Uspio je čitavu svoju familiju, ne suru, ne čitavu svoju familiju uvesti u islam. I nije bitno koliko čovjek živi, nego koliko taj svoj život koji živi ispuni dobro. I zato mi smo uobičajali da se sjetimo imama Buharije, dovom ili fatihom, Evo sada vas pozivam da se sjetimo ne samo našega velikog imama Buhari, nego da se sjetimo svih umrlih od umeta Muhameda sallallahu alaihi da se sjetimo dobom, da se sjetimo fatihom, da zamolimo stvrtelja u ovome mjesecu, da im oprosti i da nas svi počasti šefatom Resulullah sallallahu alaihi 268. hadis u hadiskoj zbirci imama Buhari je hadis koji je na neki način prošli put pročitan. Mi smo dotakli tu temu. Pročitat ćemo samo ovaj hadis i podsjetiti se na najznačajnije što smo kazali vezano za, za upravo ovaj aspekt života Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Haddesena Muhammed ibn Bashar prenio nam je Muhammed sin Bešarov Kala hadesana Muaz ibn Hišam od Muaza sina Hišamovog. Kala hadesani Ebi an kal. Prenio mi je moj babo od, od Katadi. Oni od vas koji imaju svoje roditelje i roditelji su još uvijek živi. I hvala Allahu vjerujem da naša generacija, da mnogi od nas još uvijek imaju očeve i majke koji su živi. Čuvajte svoje roditelje. Čuvajte ta vrata dženneta jer kada nam roditelji preseli ako nismo prema njima ispunili dobročinstvo, ta vrata dženeta su nam se zatvorila. Čuvajte svoje roditelje. Gledajte plemenitih prenoslaca hadisa Resulullah, sallallahu alaihi Kaže, prenio mi je moj otac. Ovo prvo što ti govori, govori koliko su ljudi razgovarali o onim stvarima koje su najbitnije. A najbitnije je kako biti odan gospodaru, kako učiniti ono sa čime on zadovoljan i kako se udaljiti od onoga sa čime on nije, sa čime on nije zadovoljan. Kaže, hadesena Enes ibn Malik. Kaže, govorio nam je Enes ibn Malik. Njega smo često spominjali. Ashaba Resulullaha sallallahu alaihi sellem hizmečara, onoga koga je majka donijela pred Resulullaha sa deseta godina je rekla Boži poslaniće neka uz tebe bude, neka ti bude u službi. I kada uđeš da hizmetiš vjeru Allahu, Allah ti povećava i na faku, povećava ti znanje, daje ti bolje relacije sa ljudima, ali trebaš ti kazati ja hoću, bez obzira što radiš. Šta god da čovjek radi na ovom je svijetu, može kazati ja kroz ovo želim da služim vjeri. Šta god da radi, dokle god je taj posao dozvoljen, može kazati želim da budem najbolji inženjer. Ali ću biti skroman, ponizan, želim da, poma, da izmetim vjeru. I onda će ljudi kad gledaju pa kaže gledaj, pogledaj njega. Jedna sadva se desila, čovjek uopće ne klanja, ni on ni mlada kaže na svadbi, kaže neće na mojoj svadbi biti alkohol. Što? Jer ta i taj na čiju smo svadbu išli od ljudi koji su na namazu, pokazuje mi kako lijepa svadba može biti, a da se gutla alkohola ne popi. Iako pola njegove familije konzumira alkohol. Jer ljudi se ugledaju u one ljude koji su uspješni, koji vode, koji, koji pokažu šta je, šta je dobro. Kaže, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي أبشا وسيه يدانيست حنوما سوي إما دفت حنوما يدوي ربين حضرت ماريا إريحانا سبيلة ربين دفت حنوما رسول الله به بيل قالت قال قلت لأنس ركو سم أنس أو كان يطيقه Zar je mogao Božji poslanik od svih njih otići u jednome danu? Njegova posebnost. Fizička snaga koju je Allah dao Resulullah. ale kunna ne tehaddesu. Kaže, nismo govorili jer smo ga vidjeli. Ennehu utije, ennehu utije kuvate salasin. Da je Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sellem, data snaga 30 muškaraca. Sallallahu alaihi veselem. Vakale Katade. I onda vam nije, nije čudno kada Hazreti Alija, odvažan, hrabar, mladić, onaj mladić koji je sa 18-19 godina izašao pred najvećeg jevrijskog junaka i pobjedio ga. Taj mladić, Hazreti Alija kaže, ja bi se zaklanjao iza Resulullaha dok, kada se bitka rasplamsa. Sallallahu alim. Kaže, hadesahum tisa anisua, da se radi od, od devet, devet hanuma i dvije, i dvije robine. Mi smo prošli put kazali da nam ovaj hadis govori o tome da nije potrebno iza intimnog odnosa. I znate da kada se poučava o stvarima vjeri, alhamdulillah, tu ne smije biti stida. Moramo govoriti jezikom koji je kultiviran, lijep, ali tu ne smije biti stida. Između dva intimna odnosa nije potrebno da se čovjek kupa. Lijepo je šta? Da se, da se abdesti. Nije potrebno. Naravno, prije intimnog odnosa vi znate da je od sunneta Rasulullah sallallahu da se prouči dova. Allahumme džennibne šeitan, vo džennibi šeitane ma zaktana. Gospodaru naš, udali od nas šeitana. I udali šeitana od onoga što nam dadniješ da se začni. Ako Allah nas počesti da se to desi u toj noći. Lijepo je također klanjati dva rekata. To su sve edebi i pohvalne stvari jednako kako je jedan između dva intimna odnosa abdestit se, znači nije potrebno okupati. Mi smo ovo govorili kada govorimo o ovoj temi, tema je zaista često među ljudima, muslimanima i muslimankama, često se o njoj govori. Draga braćo i poštovane sestre, vjerujte mi da percepcija muslimana u mnogim stvarima se mora popraviti. Vrlo ozbiljne stvari se olako uzimaju i olako se o njima govori. Prošli put smo spomenuli i podsjećanja radi i danas ćemo spomenuti bilježi Ebu Davud u svome sunanu hadis vjerodostojan Rasulullah sallallahu alaihi sallam men kanata indahum ra'atan onaj kome Allah dadne ko bude imao dvije supruge falem yadil bejnehuma pa među njima ne bude pravedan Ja'e al qiyamati wa šiquhu ma'il doći će na sudnjem danu Allah će ga proživjeti na sudnjem danu da će mu čitava polovina tijela biti odsječena zbog toga to je, to je vrlo vrlo osjetljiva tema i kada neko o njoj govori neka se sjeti da je upravo Resulullah sallallahu wasallam svojim odnosom pokazao šta znači i na koji način bi trebao čovjek i, ovo, i ovaj aspekt šerijata razumjeti i razumijevat. Vrlo je bitno da svaka percepcija bude ispravna. Da, Allah Želešanhu dozvoljava četiri supruge da čovjek može uzeti. Međutim, Allah Želešanuhu i njegov poslanik nam daju smjernice i zato. Kaže gospodar وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُ Kaže uzvišeni gospodar, vi zaista nećete moći među njima biti pravedni. Čak i ukoliko nastojite da budete. To Allah u svojoj knjizi kaže. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُ Kaže gospodar, fela tamilu kullal Pa nemojte u cijelosti da zanemarite suprugu jednu na račun druge, pa da ovo ostavite niti je udata, niti je razvedena. A šta se najčešće dešava kod više ženstva? Onda se čovjek sjeti hadisa Rasulullah sallallahu ve sellem gdje nam kaže ittati zulm, čuvaj se zulma fa inna zulma zulumatun al-qiyamah jer je svaki zulum, svaka nepravda tmina noći na sudnjem danu. Allah ti dadne da budeš proživljen u tmin U kaburu si u tmini, proživljen si u tmin Zašto? Zato što si činio, zato što si činio, Allah nas sačuvao zulom prema, prema ljudskom biću. Ono što je porodični život Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas naučio i stalno govorim ljudima hvala dragom Allahu Evo vi znate koliko se razgovara danas o mevludu, pa neki kažu treba mevlud obilježiti, neki kažu ne treba mevlud obilježiti. Raspravljaju se ljudi, treba, ne treba, treba, ne treba. Ja kažem hvala ti gospodaru pa je tvoj pegamber devet hanuma ima. Hvala ti, hvala ti hiljadu hiljada puta, milion puta ti hvala gospodaru što si dozvolio svome miljeniku i poslaniku da se oženi sa devet hanuma. Jer da je pegamber sallallahu alihi wasallam oženio samo Arapkinje bilo bi ljudi koji bi danas tvrdili da je novotarija i bidato ženti bilo koga osim Arapkinje. Naše bošnjakinje i naše sestre Turkinje ili sve bi bile ili Albanke. Kako? Kad je Resulullah s.a.v. ženio samo Arapkinje. Gledajte, od Hanuma Resulullaha i Marija Koptkinja, jel? Ona je bila sa Resulullahom s.a.v. Kažu mnogi da mu je bila Hanum. Iz Egipta. Bila je i Hanuma od Jevreja također. Tako da nije Resulullah sallallahu alaihi wasallam i to je dar čovječanstvu. I ne samo to, da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a poznavajući Resulullah dvije godine iza preseljenja Hazreti Hatidže Resulullah se nije htio žen. I tek kada su mu kazali boži poslaniće, ako nećeš radi sebi, jer ima misiju, nosi misiju, kažu žen se radi vlade jer je vlada još u potrebi za nekim ko će voditi računa o njima. Kažu oženio se Resulullah Hazretija Išom koja nije bila udavana ranije. Da se oženio samo Hazretija Hatidžom koja je bila udavana. Sunnet Resulullah bi bilo šta? Da se samo oženi onom koja je bila udavana. I onda ne samo to, kad uđeš u karakter Hanuma Resulullah sallallahu alaihi svaka je bila specifična. Svaka je imala svoj karakter. Bilo je i onih koji su bile izuzetno ljubomorne. Allah je tako dao. Bilo je onih kojima je bilo potpuno svejedno, potpuno. Ona je okrenuta, poput jedne od Hanuma Resulullah sallallahu alaihi wasallam, koja je bila stalno radila, privređivala i sadaku davala. Takva bila da režljiva, takve prirode, uopšte nije bila ljubomorna. Dok je druga bila ljubomorna. Zanimljiv je detalj. Hazreti Aisha radijallahu anha kaže, gledajte sad, Hazreti Aisha nije, ne spominje se za nju da je dobro kuhala i da je dobro hranu pripremala a pogotovo u ta doba. Kako ona kaže, najviše smo jeli dvoje crno. Kaže, šta crno? Hurme i vodu. I voda u ta doba je bila crna, nije bila bistra kod danas. Filterisana, destilovana i tako dalje. I kaže, Hazreti Hafsa je bila dobra kuharica. I znala je napraviti Rasulullahu i Azhavima hranu i čak poslati u Aishinu kuću da se tamo počasti. I kaže, Aish nije bilo pravo. I jedan dan je Hazreti Hafsa donijela hranu i stavili su hranu napod da jedu i Resulullah sazvao shabe gladni ljudi. A gladan čovjek je nekada opasan kao vuk. Sjeli su plemeniti ashabi i kaže Hazretija Iša je vidjela to i nije mi bilo pravo. I onako kako insan zna napraviti potez koji je jednako simpatičan koliko i opasan, kaže prolazila je pored te sofrije, pored te hrani samo izvrnula nogom, ono ko malo dijete, kad hoće zijan da napravi, ne gleda, samo napravi zijan i prođe. Zašto? ljubomorna, jednostavno. Kaže, posuda se razbila i hrana se prosuo. A plemeniti ashabi su ustali. Sad zamisli gladu. Da se to desilo u kući bilo koje god njih. Neću da pričam šta je bilo. Pa znate da je to narod koji, zamislite ta srca koja je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem oplemeni. Od onih koji su ukopavali svoju žensku djecu. Da napravi one koje vidije to i Resulullah, zbog Resulullah sallallahu alaihi ve sellem to tolerišu. Kaže, Resulullah je u istom trenutku čučno počeo da kupi hranu, a Zhama rekao, kaže, vaša majka malo ljubomorna. u umuku, doslovno. A zašto je rekao umukum? Zašto nije rekao moja hanuma? Jer je ona kuranskim tekstom šta? Majka. En nebiju eula bil mu'minine min anfusihim je preći vjernicima od njih sami se, A njegove hanume su šta? Njihove majke. I kaže onda se smiru. I kada oni to vide, Pazite, činjenica da je porodični život Resulullaha dao širinu u pitanju odnosa prema ženama, dao različite profile, dao i odnos, pazite, ovoga ne bi moglo biti da nije bilo, da nije bilo Hazreti Hafsi i Hazreti Aiši. Pa zar nije Hazreti Hafsa radijallahu anha došla kod Omera radijallahu anhu i rekla Omere, babo, babo joj Omer, a on ju je zvao majko moja, iako mu je kćerka. I koji mu je nadimak? Imao je sina Ebu Abdullah, nije, Ebu Hafs babu hafsi Jer se najviše ponosio što mu je Rasulullah sallallahu alaihi bio zep. I kaže, došlo je, došla je Hazreti Hafsa, nagovorila je druge hanume Rasulullah iza preseljenja, pa kaže, Allah je otvorio umetu Muhameda. Kaže, da nam povećate obskrbu koju dobijamo svaki mjesec. Kaže, tada Resul, Hazreti Omer, Hafsi svojoj kćerci, hanumi Rasulullah sallallahu Kaže, podsjeti ti mene na Rasulullah. Jel se dva dana u njegovoj kući najelo? I on je počeo plakati i ona je počela plakati. Na čemu je Rasulullah sallam spao? Kaže, dobro je babo, zadovoljni smo s onim što imamo, nemoj da više govoriš. One su nam prenijele stil življenja Rasulullah sallam. I vi znate da preko 2200 hadisa Rasulullah sallam nam upravo prenosi njegova Hanuma Hazretja Iša. One stvari koje je čovjeka stid nekada da upita babu svog. Kćerku je stid majku da te stvari upita. Hazretja Iša je živjela iza Resulullaha desetljećima. Preko 45 godina je živjela iza Resulullaha i prenijela nam je znanje koje on ostavio u onome aspektu koji je nama vrlo bitan. Jer draga braćo i sestre u mjesecu Rasulullaha sallallahu alaihi Podsjetite se na činjenicu da oni koji su oženjeni u trenutku sklapanja braka kazali su mi ovime slijedimo sunnet Resulullaha sallallahu Oni koji nisu oženjeni neka znaju kad sutra budu sklapali Efendija imam koji bude tu prisutan će kazati sklapanje braka shodno čemu shodno sunnetu Resulullaha sallallahu Mi moramo znati ako sklapamo brak shodno sunnetu možemo li sklopiti brak shodno sunnetu a ne živjeti ga shodno sunnetu ne može. Kaže uzvišeni gospodar Em lem jarifu rasulahum munkirun. Zar oni ne znaju svoga poslanika? Zar oni ne znaju svoga poslanika pa njega, pa njega poriču? Mi ne moramo poricati jezikom svojim Muhammeda sallallahu alaihi Ali draga braćo i sestre, čuvajmo se toga da svojim dijelima poričemo Muhameda sallallahu jer kogod na meni i tebi vidi ponašanje koje odudara od Resulullaha, kazat će gledaj kakvi su muslimani to se danas dešava. Mi smo nekada perde da ljudi razumiju pravilno vjeru. Mi smo nekada perde da ljudi prihvate vjeru. Mi smo nekada perde da ljudi se Allahu okrinu. E, zamisli kakav grijeh je to. Čovjek je jedan pričao u Britaniji. Vozač im je vraćao kusu svaki put. Išli su do džamije autobusom. I kaže, dao bi mi više pola funte i kaže, kada sam prebrojao novac, vratio sam se i dao mu onih pola funti nazad. Kaže ovaj vozač nemusliman, kaže, u redu. Pa kaže njemu, šta je u redu? Kaže, ja vidim da vi muslimani imate moral. Jer ja sam tebi namjerno dao više da vidim kako se ti odnosiš prema novcu. Kaže taj čovjek, subhanallah, mogu sam radi pola funti, radi pola marke prodat prodati svoju vjeru. Jer čovjek bi kazao da su muslimani takvi, da hoće potegnuti svoju ruku na imetak drugih ljudi. Čuvajmo se toga. Da bi se toga čuvali, tri stvari su nam potrebne. Prvo ovo u čemu smo sada. Treba nam znanje. Trebamo učiti o sunnetu Resulullah sallallahu i trebamo se ponositi. Onaj ko se ne ponosi čak i činjenicom više ženstva Resulullah sallallahu ima problem. Ima problem u svom razumijevanju života. Na stranu su naše, naša praksa danas, danas u savremenom dobu. Ali treba to pravilno razumjeti. Druga stvar koja će nam pomoći jeste da imamo jaku srčanu vezu sa stvoriteljem i da jaku srčanu vezu imamo u smislu ljubavi prema njegovom miljeniku Muhammedu. Kaže gospodar Kul in kuntum tuhibuna Allahe fattabi'uni Reci Muhammede, ako volite Allaha, slijedite mene, Allah će vas zavoljeti. I danas sam čuo prelijep jedan stih Kažu da je to kazao mu te nebi. Kaže, osoba ga je jedna pitala, nebitno ko je, muško, žensko. Kaže, da li ti mene voliš? I on je kazao, entel habib. Kaže, ti si voljena osoba. Onda je spustio glavu i razmislio. I kazao, kaže, a molim Allaha da me sačuva od ljubavi u kojoj ću voljeti, a neće biti voljen. Molim Allaha da me sačuva od ljubavi u kojoj ću voljeti, a neću biti voljen. Koga god da voliš na ovome svijetu, može ti se desiti da ne budiš voljen. Ako voliš Allah, nemoguće da on tebe neće voljeti. Ako voliš poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nemoguće da ti on tu ljubav neće uzvratiti. I zato, kada tako čovjek poreda stvari u životu, onda može vidjeti. Kaže, hadisi kucija kaže gospodar, onaj ko mene spomene u skupini, ja njega spomenem u skupini boljoj od njegove skupine. Posebno, posebno spominjemo dragog Allaha kada se ljudi iskupi. Molim dragog gospodara da nas počasti da budemo ovoga svjesni. Mi ćemo danas skratiti 25 minuta je predavanje iz jednog prostoga razloga što nas je Allah počastio da večeras na Fakultetu islamskih nauka ima veće Kur'an. I ona je počelo evo sada oko sedam E, predavanje na večeri Kur'ana će držati naš Kur'a Hafiz. Imam Fahdove džamije Hafiz Dževa On će govoriti o Kur'anu, mladi ljudi će učiti Kur'an, ja sam zato nanijetio da do ovdje idemo. Kratko ćemo do ovako Bog da, onda otičite gore. Također ima neke hrane ovdje, pa bih vas zamolio da iznesete hranu, ovi momci koji su na vratima sa sultanom. E, naša e, ova, kako je zove, teta Zilha, tetka, tetka Zilha je napravila neku halvu vama i neku Halvu i pitu. Halvu i pitu. Ja nisam ni znao, ja kad sam vidio, osjetim nešto <laughs> da nisu imali iftar, ali kontam, ne posti se danas, ono ipak, danas se bombone dijeli, <laughs> ali dakle, ove dvije, oni koji mogu, bit će zaista lijepo, već je, već je to započelo. Mi ćemo, molim vas, molču, evo ima Tarik naš kož, molim te pomozi sultanu i ovim, otišti odmah sultan da podijelimo tamo na vratima, a tamo ćeš, ti će od tamo vikat amin, možeš ti od tamo vikat amin. Dobro, dakle, e, zamolio bih vas, oni koji su u prilici, to je, to je lijep jedan ambijent, posebno što će se učiti Kur'an, i što ćemo imati priliku da čujemo našeg Hafza. Evo ovdje mi se alhamdulillah družimo svaki četvrtak, pa sam ja malo smanjio. Iako mi jedan abav ovdje na vratima kaže dosadlo me da te slušam na YouTube, pa sam došao ovdje. Pa sam, ja, ja sam razmišljao da skratim još, ali kontam ne mogu da uskratim onome koji je došao radi nečega njegovu potrebu ako bude. Euzu billahi na šeitan rahman bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponizati. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni. Počasti nas da u mjesecu Tvoga miljenika što više govorimo Alhamdulillah. Počasti nas da u mjesecu Tvoga miljenika što više salavata na njega donesimo. Gospodaru naš počasti nas da čitamo knjige o njegovom životu i da učimo iz njegovog života. Gospodar naš sačuvaj nas svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Gospodar naš učini Kur'an i Kerim proljećem srca naših. Gospodar naš, podsjeti nas na Kur'an kada nešto od Kur'ana zaboravim. Počasti nas da Kur'an učimo i po danu i po noći. Počasti nas da budemo od onih za koje si ti rekao, za njih nema nikakvoga straha, niti će oni za bilo čime tugovati. Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestram. Posebno te molim u mjesecu ispita da naše studente i studentice pomogniš. Gospodar naš počasti, ili vrakom svakoga ako nije oženjen. Oni koji su oženjeni udati počasti da njihov brak traje i da tebi odani budu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun والمسلم الحمد لله رب العالمين والفاتحة Sad ko prije dohalvi. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.